Հայկական զինված ուժերի տանկերի արդիականացումը կիրականացվի նաև դաշնակից երկրների օգնությամբ։ Անհրաժեշտ է հավասար պայմաններ ապահովել գյուղատնտեսության զարգացման բոլոր ծրագրերին։ Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել նորակառույց խաղահարապարակի եւ ֆուտբոլի փոքր խաղադաշտի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Արցախյան օրեր 2016-ի շրջանակներում Բրյուսելում կանցկացվեն մի շարք միջոցառումներ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է ծառայել ամերիկյան ժողովրդին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 55 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի երազական զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 570 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն այսօր ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի արևելան ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները հայկական զինված ուժերի տանկերի արդիականացումը կիրականացվի ոչ միայն Ռուսաստանի օգնությամբ, այլ նաև դաշնակից երկրների օգտագործելով տեղի հնարավորությունները։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ես կասեի ամբողջությամբ Հայաստանն է արդիականացումն իրականացնելու, նաև մեր դաշնակիցների օգնությամբ։ Ասել է նա նշելով, թե որոշ աշխատանքներ նախատեսում են իրականացնել սեփական ուժերով, որոշներն իրականացնելու են Ռուսաստանի, որոշն էլ դաշնակից այլ երկրների հետ համագործակցությամբ։ Մարտական հերթապահության կամ մարտական պայմաններում զոհված սպաների ընտանիքները միանվագ 10 միլիոն դրամ եւ ամսական 300 հազար դրամ կստանան։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների առողջությանը կամ կյանքի վնասի փոխհատուցման մասին օրինագիծն այսօր հավանություն է ստացել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստում։ Միջոցները կստանան զինծառայողների ծնողները եւ երեխաները, ինչպես նաեւ մինչեւ 23 տարեկան եղբայրները, քույրերը։ Նախարարի խոսքով 2016-ի ապրիլի դեպքերը ցույց տվեցին, որ միայն բյուջեի միջոցներից փոխհատուցում վճարել անհնար է։ Այդ պատճառով հավելյալ ֆինանսական միջոցներ կհատկացվեն հատուկ ֆոնդից, որտեղ կհավաքվեն պետության եւ հասարակության միջոցները։ Արցախի պետական համալսարանում այսօր տեղի ունեցել Հանրապետության սահմանադրության նախագծի առաջին հանրային քննարկումը։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը պրոֆեսորադասախոսական կազմի եւ ուսանողներին է ներկայացրել սահմանադրության նախագծում տեղ գտած փոփոխությունները, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Նախ մի փոքր տեղեկություններ այն մասին, թե ովքեր են համանդրական բարեփոխումներ սկսելու նախաձեռնության հեղինակները։ Համանդրական բարեփոխումներ սկսելու նախաձեռնության հեղինակները հանրապետությունում գործող քաղաքական ուժերն են։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը մանրամասնում է։ Ես կարծում եմ, որ շատ երկար պետք չէ բացատրել, որ դա ինքն իրեն չի ծնվել։ Դա նաև արդյունք է մի քանի տարիների խորհրդատությունների, մի քանի տարվա ընթացքում տարբեր կարգի կոնսուլտացիաների։ Դա եղել է եւ իրար մեջ, դա եղել է առանձին այդ նույն քաղաքական ուժերի հետ միասին եւ գոնե 2012 թվականից ես հիշում եմ, որ մեր քաղաքական խորհրդատությունները, կոնսուլտացիաները միշտ էլ իրենց օրակարգում ունեցել են մեր երկրում համակարգային փոփոխություններ անցկացնելու այդպիսի անհրաժեշտություն։ Ինչը իրենիցն ներկայացնում համանadrական բարեփոխումների նախագիծը, ինչ փոփոխություններ են մտցվել եւ հատկապես որ բնակավարներում։ Նոր համանadrությունը բաղկացած է 12 գլուխներից։ Համանadrությունում ավելացվում է շրջակա միջավայրի պահպանությունը եւ կայուն զարգացումը, մշակույթի կրթության եւ գիտության խթանումը հայոց լեզվի եւ մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը։ Առանձին հոդված է նախատեսվել նաեւ ընտանիքի պաշտպանությանը վերաբերում է մարդու հիմնարար իրավունքներին եւ ազատություններին։ Այստեղ նորությունները ավելի շատ են։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք այս առանձնահատկությունը ուսումնասիրելու ժամանակ հասկանանք, որ ինքը շատ կարևոր այցեքարտ է, թե երկիրը ինչպիսի գերապատվություն է տալիս մարդու իրավունքների, ազատությունների, մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրին։ Եվս մինորություն, որը վերաբերում է երեխաների իրավունքներին այս հայեցակարգի շարունակություն ծնողների իրավունքներին ու պարտականություններին, որը հստակեցում է։ Մենք առանձին եւ սա նորություն է, մենք երեխայի իրավունքները առանձնացրել ենք եւ դա հայեցակարգում նույնպես նշել ենք, որ ժամանակակից աշխարհում դա չի կարող սկսվել, երբ որ մարդ հասունանում է, որովհետեւ մարդ ծնվելու պահից որոշակի իրավունքների տեր է դառնում հայեցակարգը ներկայացնելիս հանրության ուշադրության կենտրոնում է լինելու հատկապես կառավարման համակարգը։ Ինչ է փոխվելու այս համակարգում։ Արդյոք ինչ որ փոփոխություններ լինելու են։ Պարզվեց, որ այս ոլորտում նույնպես կան որոշակի նորություններ։ Մենք հայեցակարգում գրել ենք, որ գործող կառավարման համակարգի հիմնական թերությունը այսօրվա Արցախում գործող կառավարման համակարգի հիմնական թերությունը դա գործադիր իշխանության դուալիզմն է։ Դա տարիներ շարունակ այդպես եղել, երբ որ մենք 2006 թվականին համանդրություն ընդունելով ընդունել ենք կիսանախագահական կառավարման համակարգը եւ մեր երկրում փաստորեն գործադիր իշխանությունը եղել է, պես նախագահը եղել է գործադիր իշխանության ղեկավար, բայց պատասխանատուն նախագահը չի եղել։ Մենք այս երկակիությունը իշխանություն Շուան պատասխանատվության փորձել ենք համանadrության հայեցակարգի մեջ ներկայացնել, որ գուցե պատճառներից մեկը դա է, որ մենք փորձել ենք այդ ուժեղ կենտրոնացիկ իշխանությունը հենց տեսնել ուժեղ նախագահական իշխանության մեջ։ Այո, նախագահական կառավարման համակարգը ենթադրում է նախագահի լիազորությունների ավելացում։ Փոփոխությունները նախատեսվում նաև դատական, տեղական ինքնակառավարման, մարդու իրավունքների պաշտպանի համակարգերում։ Նշենք, որ քննարկումները կտևեն մինչև նոյեմբերի 18-ը, իսկ նոյեմբերի 20-ին հանրապետության նախագահ նախագահին կներկայացվի արդեն հանրության քննարկմանը ներկայացված նոր համանadrության նախագիծը Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է ԼՂՀ ազգային ժողովի արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 9-ին տեղի ունեցել on-line-ված կազմով քննարկում ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանի եւ падգամավոր Ալյուշա Գաբրիելյանի առաջարկած գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին ԼՂՀ օրենքի նախագծի շուրջ։ Քննարկմանը մասնակցում էին խորհրդարանի падգամավորներ, ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը եւ նախարարության պատասխանատուներ։ Նախագծի հեղինակները ներկայացնելով օրինագիծը նշել են, որ նախնական ուսումնասիրություններ են կատարել ոլորտում, զրուցել բնակչության հետ եւ համապատասխան հիմնավորումներ ստացել ոլորտի մասնագետների կողմից։ Նրանք առաջարկել են հավասար պայմաններ ապահովել գյուղատնտեսության զարգացման բոլոր ծրագրերին։ Գյուղնախարար Արամ Մխոյանն իր ելույթում նշել է այն բոլոր դրույթները, որոնք այս պահին կարող են խոչընդոտել կոոպերացիաների ծրագրին եւ ներկայացրել առաջարկներ, օրինագծում համապատասխան շտկումներ կատարելու համար։ Քննարկման ընթացքում падգամավորները հեղինակներին են առաջադրել օրինագծի կազմակերպային իրավական կողմերին վերաբերող հարցեր։ Նոյեմբերի 9-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանն ընդունել է արձակագիր Նարինե Աբգարյանին, ով ժամանել է Արցախ իր նոր գրքի համար Գյումրիի հավաքագրման նպատակով։ ԼՂ արտգործնախարարը նշել է, որ Նարինե Աբգարյանի ինքնատիպ ստեղծագործությունների միջոցով ընթերցասերների լայն շրջանակներ հնարավորություն են ստանում հաղորդակից դառնալ հայկական մշակույթին, արժեքներին եւ ավանդույթներին, Կարեն Միրզոյանը շնորհավորել է Նարինե Աբկարյանին 21-րդ դար անվանակարգում Յասնայապոլյանը գրական մրցանակ ստանալու կապակցությամբ եւ մաղթել նորանոր հաջողություններ։ Արցախի գյուղացու եկամտի հիմնական աղբյուրներից մեկը մեղվաբուծությունն է։ Տարիների հետ շատանում են մեղվափետակները, աճում է βέρքի ցուցանիշը, դժվարանում իրացման հարցը։ Բելլալալայանի ռեպորտաժը։ Այսօրվա դրությամբ Արցախում հաշվառված է 27000 մեղվա ընտանիք, միջին բերքատվությունը այս տարի կազմել է 13 կիլոգրամ 1 մեղվա փեթակից, ընդհանուր առմամբ հավաքվել է 350 տոննա բերք։ Իդեպ մեղվա ընտանիքների թվի ամենաբարձր ցուցանիշը բերքատվության հետ մեկտեղ արցանագրվել է 2013 թվականին 29000 մեղվա ընտանիք միասին ստացել էին 580 տոննա բերք, 20 կիլոգրամ միջին բերքատվությամբ։ Արցախում արտադրված մեղրի մասին մաղվագործներն ընդհանրապես արցախցիները առանձնահատուկ կարծիք ունեն։ Այն ամենաանարատն է ու ամենաբուժիչն աշխարհում։ Այդպես է թե չէ, արդեն հնարավոր է բարձր գիտական կենտրոնում կատարվող ուսումնասիրությունների հիման վրա, իսկ մեղրի ուսումնասիրության ծրագիրը կենտրոնում սկսվել է մի քանի ամիս առաջ։ Գիտական կենտրոնի աշխատակից Քրիստինա Սարգսյանը նշում է, որ ուսումնասիրությունների արդյունքում կբարձվի Մեղրի որակական հատկանիշները եւ անվտանգության ցուցանիշները եւ նրանց համապատասխանությունը Եվրոմիության եւ Հայաստանի Հանրապետության նորմերին թույլ կտան հասկանալ առավել որակյալ արտադրանք տվող տարածքները, Արցախի տարածքում արտադրվող էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքի ներուժը, թույլ կտա հասկանալ մեղրի որակական եւ անվտանգության ցուցանիշները կկապել տեղի երկրաքիմիական եւ լանդշաֆտային առանձնահատկությունների հետ Այսպիսով մեղրը հնարավոր կլինի դարձնել շրջակա միջավայրի որակի ինդիկատոր, ինչպես նաև մեղրի օգնությամբ կարելի կլինի գտնել տարածքի աղտոտման պոտենցիալ աղբյուրները։ Հետազոտությունները կավարտվեն 2018 թվականին։ Ծրագրի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նաև մեղվաբույսների աճող թվով։ Բացի մեղրի որակական հետազոտությունների իրականացման ծրագրից, գյուղնախարարությունը մեղվաբույսին մեղրի իրացման հարցում աջակցելու ուղիներ է փնտրում։ Մինչ մշակվում են մեղրի արտահանման մեխանիզմները, փորձառու մեղվագործ Ռաֆայել Պետրոսյանը նոր մոտեցումներ է կիրառում իրացման ներքին շուկայում։ Ամենից առաջ մեղրի արտադրության հարցում փայտե շրջանակների փոխարեն սկսել է կիրառել պլաստմաս մասը բազմաբջիջ շրջանակներ։ Այս պարագայում մեղրը կտորներով հանվում է շրջանակից ու նույն կտորներով տեղավորվում տարանների մեջ։ Նորամուծությունը գնահատել է սպառողը հոկտեմբերին կայացած տոնավաճառի ժամանակ։ Համարյա թե միանգամից շատ լավ հարմար գնովել առել են։ Իհարկե, կյանքը առաջ է գնում, մարդիկ սիրում են լավ օպակով կալինի, ապրանքի տեսքը լինի։ Իդեպ հարկ է նշել, որ պլաստմասի շրջանակների տեխնոլոգիայի հեղինակն ու արտադրողը ռուսաստանաբնակ հայերն են։ Մոտ ապագայում այն կհասնի նաև Արցախ, ու ինչպես հավաստիացնում են արտադրողները, գների առումով հասանելի կլինի Արցախցի մեղվագործի գրպանին Բելալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ստեփանակերտում 3 տեղի է ունեցել նորակառույց խաղահարապարակի եւ ֆուտբոլի փոքր խաղադաշտի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Թումանյան 77 եւ 79 հասցեներում գտնվող խաղահարապարակի եւ ֆուտբոլի փոքր խաղադաշտի կառուցումից բացի բարեկարգվել են նաեւ այդ շենքերի հարակից տարածքները։ Կառուցվել է առանձին ավտոկայանատեղի։ ԼՂ քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը նշել է, որ Ստեփանակերտում փողոցների եւ բակերի բարեկարգման աշխատանքները շարունակական բնույթ են կրում։ Երեխաների օրնան մոռաց դարձնելու համար հետաքրքիր համարներով հանդես են եկել Ստեփանակերտի մշակույթի քաղաքային տան սաները։ Նոյեմբերի 16-ից 19-ը Արցախյան օրեր 2016-ի շրջանակում Բրյուսելում նախատեսված են զանազան ձեռնարկներ։ Այս մասին ասել է Հույդա Հայդատի Եվրոպայի հանձնախմբի հաղորդակցության պատասխանատու Պետո Դեմիրճյանը։ 4 օրերի ընթացքում տեղի կունենան քաղաքական եւ մշակութային մի շարք միջոցառումներ։ Տեղի կունենա նաեւ երրորդյա ցուցահանդես, որի նպատակն է Բելգիայի եւ Եվրամիության հասարակությանը ներկայացնել Արցախի զբոսաշրջային հնարավորությունները ցույց տալ եւ իրազեկել ճամփորդական գրասենյակներին Ղարաբաղն այլընտրանքային զբոսաշրջության վայր լինելու իրականությունը իր խոհանոցով, բազմադարի ավանդույթներով ու մշակութային ժառանգությամբ։ Կցուցադրվեն նաեւ Արցախի արտադրության նմուշներ եւ ուտելիքների տեսականի։ Արցախյան օրերը կփակվեն հայ մշակութային տանը կայանալիք տոնական համերգ խնջույքով, որտեղ կներկայանան Արցախի ձայներ խմբի մեներքիչները։ Արցախյան օրերի նպատակն է Եվրոպային ցույց տալ Ղարաբաղի իրականությունը, որ Ղարաբաղը միայն հակամարտություն չէ, այլ դարերի խորքից եկած ժառանգությամբ երիտասարդ հանրապետություն, որն այսօր կառուցում է իր ժողովրդավար երկիրն ու ապագան։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն Արաբական Միացյալ Էմիրություններ պաշտոնական այցի շրջանակներում այցելել է Աբու Դաբիի Սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցի, եկեղեցում կից գործող Արախանոյան Կիրակնորիա վարշարան, Շեյխ Զայեդ մեծ մսգիտ եւ Էմիրություններում Հայաստանի դեսպանություն։ Սերժ Սարգսյանը Սրբոսնահատակաց եկեղեցի այցի ժամանակ ցաղիկներ է դրել Խաչքարին եւ հարգանքի դուրք մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Եկեղեցում տեղի ունեցած գոհաբանական աղոթքից հետո հանրապետության նախագահը ելույթ է ունեցել, որում անդրադարձել է եկեղեցու նշանակությանը, մեր ժողովրդի ինքնության պահպանման ու հարատեվության գործում։ Դոնալդ Թրամփի ընտրվելուց հետո պետք չի անհանգստանալ Արցախի հարցով ԱՄՆ պետքարտուղարության քաղաքականության փոփոխության շուրջ։ Այս մասին ասել է փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Նրա խոսքով ԱՄՆ պետքարտուղարությունը կայուն կառույց է կայուն ինստիտուցիոնալ հիշողությամբ։ Այդ պատճառով խնդիր չէ, եթե անգամ Թրամփը որպես տեխնացու սպառիչ չի խոսել այդ հարցի շուրջ։ Հազիվը պետք է նախագահի տեխնացուից առանց բացառության բոլոր հարցերի շուրջ նման տեղեկություններ պահանջենք։ Տեսնենք թե ինչ քաղաքականություն նա կվարի, երբ ստանցնի պաշտոնը։ Անհանգստանալ պետք չէ, բայց հարկավոր է միշտ աշխատել, ասել է Շավարժ Քոչարյանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ ընտրված Դոնալդ Թրամփը խոստացել է ծառայել ամերիկյան ժողովրդին։ Մեզ համար եկել է միավորվելու ժամանակը, հայտարարել է նա Նյու Յորքում։ Ես խոստանում եմ մեր երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացու, որ լինելու եմ բոլոր ամերիկացիների նախագահը, եւ դա ինձ համար շատ կարեւոր է։ Մենք լավ հարաբերություններ կպահպանենք բոլոր այն երկրների հետ, որոնք ձգտում են դրան։ Մենք արդարացի կլինենք բոլոր երկրների նկատմամբ, ասել է Թրամփը։ Մարզասերների համար Հայաստանի հավաքականի եւ Մանչեսթեր Յունայթեդի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը դարձավ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի բարի կամքի դեսպան։ Պաշտոնական միջոցառումը կայացել է ֆուտբոլի ակադեմիայում, որին Մխիթարյանից բացի ներկա էր նաև ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան ներկայացուցիչ Տանյա Ռադոչայը։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է բարսկա առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան։ Տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։